Նախորդանորությունների մասին համառոտ Ամփոփվել են 2019 թվականի պետական բյուջեի նախնական քննարկումները։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան հադրութում կազմակերպել է քաղաքացիների ընդունելություն։ Միլանում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հայկական զինված ուժերը շարունակում են համալրվել նորագույն սպառազինությամբ։ Հունվար-նոյեմբեր ամիսներին աճել են պետբյուջեի մուտքերը ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ նվիրված համանդրության ընդունման հանրակրվեի օրվան։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետ Արտյոմ Մախոյանին։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում քրեակատարողական ծառայության պետն ասել է, որ քննարկվել են քրեակատարողական ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող տարբեր հարցեր պայմանավորվեցինք, որպեսզի իրավական դաշտում կատարվեն որոշակի աշխատանքներ, այնուհետև կունենանք համապատասխան փաստաթուղթ հուշագրի տեսքով, որը կստորագրվի երկու պետությունների կողմից։ Երկկողմ հարաբերությունները նորմալ է, մենք պետք է աշխատենք այն զարգացնել իշա մեր երկու պետությունների։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ազգային ժողովի ֆինանսաբյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ու երաշխավորությամբ որոշվել է Արցախի հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը ներառել առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգում։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի 3 կայացած նիստում ըստ էության ամփոփվել են 2019 թվականի պետբյուջեի օրենքի նախագծի խորհրդարանական քննարկումները։ Նիստի ընթացքում բյուջեի նախագծի վերաբերյալ падգամավորների հնչեցած հարցերին պարզաբանումներ է տվել ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը, նշելով, որ դեռևս նախորդ օրերին հանձնաժողովային եւ խմբակցությունների ձևաչափով քննարկումների շրջանակում նույնպես ըստ ոլորտների մանրամասն պարզաբանումներ են ներկայացվել կառավարության լիազոր ներկայացուցիչների կողմից։ Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանը ներկայացրել է փորձագիտական ծառայության եզրակացությունը։ Նախագիծը համապատասխանում է Արցախի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չկան։ Մյուս տեղեկանքում նշված է, որ Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագծին առնչվող այլ օրենքների կամ ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Դրական եզրակացությամբ ու երաշխավորությամբ 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու համար առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկելուն կողմ է քվեարկել ֆինանսա բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներից երկուսը, ձեռնապահ մեկը։ Նշենք, որ նիստին ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխնախագահ Վարան Բալայանը, գործադիր իշխանության լիազոր ներկայացուցիչներ, նախարարներ Սամվել Ավանեսյանը, Լևոն Գրիգորյանը եւ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանը։ Հավելենք նաեւ, որ համաձայն գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծի խորհրդարանական քննարկումների ժամանակացույցի նախատեսվում է, որ այսօր մինչև ժամը 17-ը падգամավորներն ու խմբակցությունները կարող են հանձնել իրենց առաջ առաջարկությունները, որոնք կհավաքագրվեն ու կներկայացվեն կառավարությանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հաստատված ժամանակացույցի համաձայն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը հադրութում կազմակերպել է քաղաքացիների ընդունելություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք Մարդու իրավունքի պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի, նման այցերը եւ կազմակերպող ընդունելությունների շրջանակները շրջաններում մի նպատակ է հետապնդում՝ բարձրացնել մարդու իրավունքների մատչելիությունը բնակության կողմից բարձրացած հարցերը լուծել եւ լուծել տեղում, բացառելու բնակության այս Ստեփանակերտ կամ Շուշի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Տարաբնույթ հարցերով մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմել հաջորդ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնց կողմից առաջկացված հարցերը վերաբերվում էին աշխատանքային օրենսգրքի բաժների խախտման, հաշվանդամների սոցիալական ապահովության ուղղությամբ տարվող ոչ բավարար աշխատանքներին։ Մանրամասն ուսումնասիրելով եւ առաջնորդելով ընդունելության եկած քաղաքացիների հարցերին Արտակ Բեգլարյանը եւ նրանց ուղեկցող անձիկ գրի առան առաջ քաշված հարցերը խնդիրները հետագայում բարձաբանում տալու եւ լուծում ստանալու համար առաջ քաշված որոշ հարցեր մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձաբանեց եւ լուծում տվալ հադրութի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալնվել Գրիգորյանի եւ վարչակազմի աշխատակազմի կուրսային սպորտի բաժնի վարիչի Հերիկ Պետրոսյանի մասնակցությամբ Արտակ Բեգարյանը միաժամանակ նշեց որ բարձրացված հարցերը եւս կուսումնասիրվեն եւ այն վարչակազմի ղեկավարության հետ լուծում կտան մարդու իրավունքների պաշտպանը իրազեկեց որ Համապարփակ ուսումնասիրի առաջին հերթին հաշվանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության իրավիճակն ու քննիները, որպեսզի հնարավոր լինի պետական լիազոր մարմինների եւ քաղաքացիական հասարակության աջակցել վերհանված քննիների համակարգային լուսման հարցերում։ Այդ ճանապարհի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանրություն է ստանում իր նպաստը բերել Արցախում միջազգային իրավիճակների չափանիշների ներդրման գործին, նշեց Արտակ Բեգլարյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մենք համարում ենք, որ Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ եւ առանց Արցախի լիարժեք ներգրավվածության հնարավոր չէ արցի կարգավորման որևէ լուծման մասին խոսել։ Արցախի արցի լուծողը առաջին հերթին Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդն է։ Այս մասին դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրային հերոստանգերության նախընտրական մեծ բանավեճ հաղորդման ուղիղ եթերում ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հերանեկարներին վերաբերող հարցին։ Դեկտեմբերի 5-ին Միլանում ԵԱԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, որին նախորդել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Էնդրու Շոֆերի եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի հետ։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների թվով երրորդ հանդիպումը եւս միտված էր առավել հանգամանալից ցանոթանալու խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ միմյանց դիրքորոշումներին ու մտեցումներին։ Այս առումով ծավալվել է մտքերի օգտակար փոխանակություն։ Զորապ Նասականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվել են առաջիկայում շարունակել հանդիպումները պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Հայկական զինված ուժերը շարունակում են համալրվել նորագույն սպառազինությամբ, մասնավորապես հզոր հրթիռային եւ համազարգային կայանքներով։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հայկական բանակն իզորու է պատկարելի հերավորության վրա ոչնչացնել հակառակորդի մարդուժը, տեխնիկան եւ ռազմավարական ենթակառուցվածքները։ Սիսիանում ձնահուսի տակ մնացած զինծառայողին գտել են մահացած։ Այս մասին հայտնել է Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանը։ Ըստ նրա Հայկ Սամվելի Խարամյանը ծնվել է 1995 թվականին Սիսիանում։ Նա պայմանագրային զինծառայող էր։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության նախարարի մամլոխ խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ասել էր, որ երեք Սիսիանում մի խումբ պայմանագրային զինծառայողներ ձնահյուսի տակ են մնացել, նրանցից մեկին գտնել չի հաջողվել։ Արծրուն Հովանեսյանը նշել էր, որ գտնված զինծառայողների առողջական վիճակը գնահատվում է նորմալ։ Ֆրանսիական հեղինակավոր Ժեո ամսագրի դեկտեմբերյան համարում լրագրող Պատրիկ Բուատեի հեղինակությամբ լույս է տեսել Արցախին նվիրված 16 էջից բաղկացած հոդվածաշար։ Լեռնային Ղարաբաղ, Կովկասի Սևագին խորագիրը գրող հոդվածաշարն Արցախն ընթերցողի ներկայացնում է որպես վանքերով ու այգիներով հարուստ Հայաստանի մի կտորը հանդիսացող չճանաչված պետություն, որը բաց երկիր է եւ աշխարհին ցանկանում է ցույց տալ իր ողջ գրավչությունը։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 19-րդ դարաշրջանից սկսած Արցախ աշխարհի պատմությանը, Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ դրա կարգավորման գործընթացի որոշ ասպեկտներին, Արցախի պատմամշակութային ժառանգությանը, տնտեսությանը եւ դրա տարբեր ճյուղերին, մասնավորապես туриզմի զարգացմանը, պատերազմի սպառնալիքի տակ Արցախի բնակության առօրյա կյանքին։ Հոդվածագիրը նշում է, որ չնայած անորոշ կարգավիճակին, երկրի տնտեսությունը զարգանում է արձանագրելով տարեկան 10% աճ։ Հայերի համար Արցախը պատմությամբ հայեցած վայր է, ազգային դիմադրության սիրտը, վերջին ամրոցը, որտեղ պատսպարվում էին ճշնամու հարձակման ժամանակ, նաև օխտագնացության վայր իր վանքերի շնորհիվ, դադիվան, գանձասար, որոնք հայերի պատմամշակութային ժառանգության ամենահիասքանչ նմուշներից են, նշել է հեղինակը։ Ընթացիկ տարվա հունվար նոյեմբեր ամիսների ընթացքում Արցախի պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտները եւ դուրքերը կազմել են 48 միլիարդ 8 միլիոն դրամ։ Այս մասին հայտնել են ֆինանսների նախարարությունից, նշելով, որ նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը գերազանցել են 38.3%-ով կամ 13 միլիարդ 295 միլիոն 300 հազար դրամով։ Հավաքագրված գումարից 9 միլիարդ 701 միլիոն 600 հազար դրամը պայմանավորված է Base Metals Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից վճարված հարկային եկամուտների աճով, իսկ 3 միլիարդ 553 միլիոն 700 հազար դրամը ապահովվել է հանրապետությունում արձանագրված տնտեսական աճի եւ հարկային մարմնի կողմից իրականացված հետևողական վարչարարության արդյունքում։ Մասնագիտական կրթության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու համար շատ կարևոր է կատարելագործել միջին մասնագիտական օղակը։ Այս մասին ասել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, նշելով, որ ներկայումս աշակերտներին առաջարկվող այլ ընտրանքը շատ քիչ է։ Որպեսզի նրանք կարողանան մասնագիտական կրթություն ստանալ, մենք պետք է ուժեղացնենք արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական օղակը։ Այդ առումով նախատեսում է գալիք տարում հիմնանորոգել Ստեփանակերտի եւ Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանները, դարձնելով ժամանակակից քոլեջներ, ինչպիսին Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանն է։ Մեր բանակցության արդյունքում ԱՄՆ-ում գործող Աբրամյան հիմնադրամը պատրաստակամություն է հայտնել Բերձորում հիմնել քոլեջ, հաշվի առնելով, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերն այնտեղ շատ են եւ գյուղատնտեսական մասնագիտությունների անհրաժեշտություն կա։ Այդ հիմքի վրա Բերձորում կստեղծվի գյուղատնտեսական մասնագիտություններով միջին մասնագիտական հաստատություն, նշել է Նարինե Աղաբալյանը։ Արցախի սահմանադրության ընդունման հանրակրվեի օրվան ընթരാճ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի, կրթության եւ սպորտի բաժիների նախաձեռնությամբ Բերձորի համար 1 դպրոցում կազմակերպվել է ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հարցաշարը կազմել էր Բերձորի թիմի 1 միջնակարգի պատմության ուսուցիչ Հովանես Հարությունյանը։ Խաղն անցավ երկու փուլով։ Հարցերը հիմնականում տրամաբանական էին՝ տարբեր բնակավարներից։ Առաջին փուլում ամենաշատ 7 միավոր հավաքեց Աղավնոյի դպրոցի Գարեգի Նժդեհ թիմը։ Բերձորի Վահան Զատիկյանը անվան թիվ 2-ի մենուան 6 միավորով երկրորդն էր։ Երկրորդ փուլը նույնպես անցավ հետաքրքիր ու լարված։ Այս անգամ ամենաշատ 8 միավոր ավակես մենուան, իսկ երեքին բեցական։ Ընդհանուր արդյունքում 14 միավորով հաղթող ճանաչվեց Մենուան, երկրորդը 12 միավորով Գարեգի Նժդեղներ։ Բերձորի թիմ 1 միջնակարգի Վիկտորիա եւ ներքին Սուսի Ազորի թիմերն ունեին հավասար 11 միավոր։ Երրորդ տեղի համար կայացավ լրացուցիչ խաղ։ Հարցերից առաջինը ճիշտ պատասխանեց Վիկտորիան եւ արժանացավ երրորդ մրցանակի։ Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերն արժանացան կրթության եւ սպորտի բաժնի պատվոգրին, ինչպես նաեւ գրքեր նվերի ստացան մշակույթի եւ երիտասարդության արձերի բաժնի վարիչի կողմից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Դեկտեմբերի 7-ին Մարիա Թոր Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան Մատուր Մկրտարանում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ կկատարվի հոգեհանգստյան արարողություն 1908 թվականի երկրաշարժի զոհերի հոգիների հանգստության համար։ BBC հեռուստաալիքը 1908 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի մասին սյուժե է ցուցադրել նվիրված ողբերգության 30-ամյակին։ Սյուժեի հերոսուհին Անահիտ Կարապետյանը 15 տարեկան է եղել, երբ մնացել է դպրոցի ավերակների տակ։ Նա պատմում է, թե ինչպես է սթափվել եւ տեսել, որ ինքն ու համադասարանցին բետոնե սալի տակ են։ Այգին երկար ժամանակ անց նա լսել է մոր ձայնը, որ իրեն էր կանչում։ Անայտին հաջողվել է փրկել, սակայն նրա համադասրանցին մահացել է։ Անայտի հայրն ու եղբայրը եւս մահացել են փլատակների տակ։ 2019 թվականին Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունը կստանձնի Հայաստանը։ Այս մասին հայտարարվել է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովում, որին մասնակցում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Գազագերբության անդամ երկրների առաջնորդները Սանկտ Պետերբուրգում ամփոփում են Ռուսաստանի մեկամյա նախագահության միության աշխատանքի արդյունքները։ Օրակարգում է Եվրասիական ինտեգրման հետագա խորացման քննարկումը, այդ թվում առևտրի, էներգետիկայի, թվային տնտեսության ոլորտներում։ Նախատեսում է քննարկել նաև գազագերբության գործնեայության ընթացիկ եւ գազագերբչական հարցեր։ Հայկական միջերական Աբխազիայի հայկական համայնքն իր թվականակով այդ երկրի երկրորդ ազգային խումբն է։ Պաշտոնական տվյալներով հայերի թիվը շուրջ 45000 է։ Աբխազիայի հայությանը մտահոգող խնդիրների մասին մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է համայնքի ակտիվ գործիչ Աբխազիայի պետական համասանի դասախոս Սետրակ Ծուրմենիլյանի Աբխազիայում հայերի ներկայությունը Սեդրակ Սուրմենիլյանի խոսքով կապված է վաղնջական ժամանակների հետ, այդ մասին հիշատակումներ կան անգամ հույն պատմիչ Ստրաբոնի աշխատություններում։ В Абхазии, например, в учебнике тоже написано, что еще Страбон Այն մասին, որ հայերն ապրել են աբխազական հողում եւ այն պաշտպանել որպես իրենց հայրենիք, գրված է նաեւ Աբխազիայի դպրոցական դասագրքերում։ Այնպես որ մեր արմատներն Աբխազիայում շատ խորն են։ Գուցե պատմական որոշ ժամանակաշրջաններում նրանց թիվն ավելացել կամ պակասել է, բայց որոշ չափով ներկայացվածություն միշտ եղել է։ Դա զարմանալի չէ, որովհետեւ Աբխազիան իրականում ինտերնացիոնալ միջավայր է։ Հարցին թե արդյոք հայկական համայնքին հաջողվում է պահպանել ազգային մշակույթն ու լեզուն, Սեդրակ Սուրմենիլյանն ասաց, որ Աբխազիայում գործող հայկական դպրոցների թիվը զգալիորեն կրճատվել է, հասնելով 25-ի։ Նրա խոսքով Աբխազիայի իշխանությունները բարյացակամ են դրամադրված տեղի հայության նկատմամբ, ասենք հայկական դպրոցները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Դպրոցների թվի նվազումը Սեդրակ Սուրմենիլյանի խոսքով պայմանավորված է տեղի հայության ընդհանուր թվի նվազմամբ, իսկ Աբխազիայի հայության, համշենահայության լեզուն պահպանվում է միայն խոսակցական մակարդակում։ Հայրենիքի հետ համայնքի ունեցած կապերի ու բնակչության խնդիրների մասին խոսելիս զրուցակիցս ասաց. Вот, кстати, я в последнее время заметил, что многие даже молодые семьи мои знакомые Վերջերս նկատել եմ, որ շատ ընտանիքներ նախընտրում են իրենց արձակուրդն անցկасնել Հայաստանում։ Նրանք հայրենիքից վերադառնում են տպավորված ու հիացած թե գեղատեսիլ բնությամբ, թե ջերմ ընդունելությամբ։ Բայց եթե ասեմ, որ մարդիկ ուզում են գալ ու հայրենիքում հաստատվել, սխալ կլինի։ Ընդհանրապես երիտասարդությունը ձգվում է դեպի զարգացած ենթակառուցվածքներ, դեպի բիզնես հնարավորություններ, իսկ գյուղական բնակավայրերում բնակչությունը ծերանում է։ Ինչ վերաբերում է ազգային ինքնության պահպանման խնդրին, ապա Սեդրակ Սուրմենիլյանն ասաց, որ այդ հարցն Աբխազիայում այնքան էլ օրակարգային չէ։ Ազգային ինքնությունը չի պաշտպանվում, որովհետև նրանց սпарնացող վտանգներ չկան։ Համշենահայերը գտել են այն ոսկե միջինը, որը թույլ է տալիս եւ հայ մնալ օտարության մեջ, եւ լավ քաղաքացի տվյալ երկրի համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում վաղը սպասվում է անպամատություն, անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։